Интернет-ресурсы. Алексеев. Журналистика в период перестройки. Гласность и демократизация. Беретин. Железный путь русской литературы. В России вступает закон об ограничении иностранного капитала. Въездной туризм в России в 2017 году. Выездной туризм в РФ вырос почти на 20% до 36 миллионов поездок в 2017 году. ТАСС. Железняк. Как зарабатывать деньги путешествия. Форум 3D-журналистика. Санкт-Петербург, 2014 год. История САЖ журнала «Вокруг света». Караулов. Практическая журналистика. Лекция 1.5. Левкин. Телеканалы о путешествиях. Много интересного и познавательного, но... Телеспутник, 16 год. Медиапотребление в России. Ключевые тенденции. Исследовательский центр компании Deloitte. Евтушенко. Никаких репрессий не планируется. Новоселов. Атрибут. Новая философская энциклопедия. О журнале «Вояж». Сайт журнала. Сотрудники журнала «Афиша» сообщили о своем увольнении BBC. Табаченко Владимир Есипов. Интервью. Прима Медиа Лайф. Ютуб. Э, туризм и отдых. Некоторые факты и показатели 2017 года. Сайт правительства РФ. Федеральная целевая программа развития внутреннего и въездного туризма в России. Эткин. Толкование путешествий. Россия и Америка в травелогах и интертекстах. Бакли. Suit Overpay. и E Nast Ends Internship Program. Cosmo is getting 3 million readers a day on Snapchat Discover. Cosmopolitan, fun, fearless female. Donahue P. Cosmopolitan magazine to stop publishing its Australian edition after 45 years. Elliot, A Cure for Skepticism About Travel Journalism. Amber, Greenbaum, The Not So Glossy Future of Magazines. Sonoma Independent Media. Sas E half of US listeners tune into online radio. Top 10 YouTube travelers. Travelogue in English Oxford Living Dictionaries. Workshop A. We are re reimaging our travel journalism. Vogue. Today in History. Ан ВТО. 2017 год стал самым успешным для туриндустрии за последние 7 лет. Канал Мир 24.